Отаких мені треба подолати кілька штук, і з кожного зробити витяжку конспект сторінок на десять, не більше. Час обмаль. А я ж, крім усього, ще й жива людина. Тож оскільки ми ще не перебуваємо в повній стадії комунізму, і для мене особисто даром ніхто нічого не робить, диктую умову. Ти візьмеш один, ні, два перекладні фоліанти, прочитаєш сотні нісенітниць запропонованих нашими іноземними колегами, виловиш звідти все цінне і законспектуєш цю квінтесенцію для мене. Цим ти до того ж прислужишся високій науці. Збагнув? Гаразд. Ващенко відповів, не думаючи. Думати було небезпечно, бо чого доброго міг плюнути давньому другові межи очі. Хірургів у Києві багато. Та справа в тому, що операція складна. Пускати бідолаху Зайцева на самоплив не хотілося. Зрештою, нічого страшного, якщо Андрій затамує гнів і трохи допоможе Петрові в цьому нудному конспектуванні. Справді нічого страшного. Бо ж таки правда, що з цього буде якась користь і науці. Тож не гаймо часу, квапив Макуха. Так і бути. Дам тобі два найгрубіші манускрипти, за місяць подолаєш. А своєму Зайцеву скажи, що конвенцію підписано. Я людина слова. Додому Андрій Ващенко віз не реферати, а машинописні переклади з німецької та італійської, грубеньких стенограм, цілих наукових симпозіумів на кількасот сторінок кожне. От чому Макуха розщедрився, давши строку цілий місяць. Так на місяць або й більше про матеріали своєї дисертації доведеться забути. Проте настрій в Андрія Степановича був добрий. Щоб там не сталося, а він свого добився. Обіцянку дану Миколі Зайцеву виконав. У теплій хвилі цього радісного почуття розтанула крижинка, яка з'явилася в серці при згадці про Ніну. Звістка про її успіх не здивувала Андрія. Адже задля цього, власне, вона й кинулася у вир театральної Москви, заслужено виринувши на осяйному березі слави. Не кожному судилося досягти того берега так уже ведеться в житті. Той берег, звісно, лише здалеку видається таким осяйним і привітним, а зблизька він і крутий, і скелястий. А раз уже Ніна ще до знайомства з ним прийняла твердий рішенець дряпатися на ту скелю, то єдине, що він міг для неї зробити, підставити своє плече, а не бути ланцюгом на ногах, щоб отаким чином уміти жити. Дивак цей Петро Макуха, хитромудрий дивак і дурень. Ніч, проведена у Жені Дорошенко, зробила свою лукаву справу. Той світанок брутально обірвав фізичну близькість із Ніною, оту солодку, інтимну близькість, яка жила в Андрієві, незважаючи на їхню розлуку, жила як останнє відчуття, останній спогад про кохану жінку. Ніщо з їхнього короткого співжиття не забулося, нагадуючи про себе то в снах, то у мріях. І раптом одним ударом розтрощено святість, зруйновано храм, мармурову легенду витіснила жива гаряча плоть. Але вона теж повинна була стати тільки легендою. Як дорослі й досвідчені люди, Андрій і Женя добре розуміли, що ще одна така ніч означатиме для них початок чогось тривалого, постійного, а цього обоє уникали. Жені свідомо відштовхнула Андрія своєю холодною тверезістю в поглядах на життя, своєю діловою розважливістю. Так вона така, і своїх поглядів не збирається міняти. Андрій у своєму житті так і не зустрів чистого, снотливого, але палкого і відданого кохання, про яке мріють усі юнаки. Він рано почав порубкувати, Але його школярські романи, розуміється, не виходили за межі юнацької закоханості та ліричних зітхань. Першу жінку Ващенко пізнав, коли став студентом. Він тоді просто піддався для обставин. Відразу ж після вступних екзаменів їх інститутських новобранців послали в колгосп Кіровоградщини на збирання кукурудзи. На долю Андрієвої групи випав мальовничий степовий хутірець, де розташувалася колгоспна бригада. Його, Петра Макуху та ще двох однокурсників улаштували на проживання до миткої вдови солдатки з колючими й насмішкуватими очима. Петро залицявся до якоїсь студентки і тоді ще теж лірично та платонічно зітхав. Андрій після гомінкої колективної вечері пішов у занімілий степ поблукати під важкими, мов живе срібло, серпневими зорями. Степ тільки для необізнаного неофіта міг здатися німим. Вже за хвилину другу Андрій виразно чув і погукання степових птахів, і дзвінке стрекотання комах, і далеке торохкотіння трактора, і журливе ржання коней, і якісь загадкові наче з краю світу людські голоси. Ніч видалася лагідна й тепла. Андрій у думці похвалив себе за те, що заздалегідь попросив хазяйку.